Ве поздравувам, драги присутни, и ви посакувам Божи благослов. Ви поздравувам нашите слушатели, нашите идни гледачи. Денес е сабота 1. октомври. Брго измена и оваа година, но вредна година во која што се снима и се рекламира сите проповеди кои што се изнесува од ова место и сега се тие достапни за мнозина да може да ги гледаат одново и одново. Се разбира? Се уште има многу кои што не сакаат да ги гледаат и не сакаат да ги слушаат, затоа што сакаат да се живеат во своите заблуди. Дали вие, браке и сеци, сакате да живеете во заблуда? Дали сакате да живеете во заблуда? за некоја работа да се бидете во заблуда. Цел живот. Се разбира, не. И затоа јас се придружувам на апелот на брат Зоран. Ово тромесече, кога конечно дојде ова прекрасна поука, сериозно и со голем жар и интерес да се посветите на незиното проучување, почнувајќи од следната сабота, Ова полга која што најмногу зборува за оправданието со вера, која што представувала причина за многу проблеми во првата црква, во Адвентичката црква во 1888 година, била подготвена една атмосфера за отфрлање на пораката на Джонси Вагонер, тогаш кога повеќето делегати го отфрлиле ставот на вагонер во врска со законот во Галатјаните. Галатјаните зборуваат за еден закон. И јас ве замолувам исто така да поуката ја проучувате директно од Библијата, од Павловите списи. Заборавете ги сите фрази што сте ги читале во адвентистички книги или сте ги слушале од проповеди, затоа што адвентичката теологија беше доста утната во однос на галатјаните и може би во некои прашања се уште е, обидете се со молитва и со водство на Светиот Дух да разберете директно од Светото Писмо што сакал да каже апостол Павле. И ако така постапите, ќе откриете многу работи кои што до сега не сте ги знаеле или не биле дел од вашето искуство и ќе доживеете нови благослови со Господа. Денес ќе продолжиме со нашето проучување за Црквата како Христово тело. Ова проповед денес ќе ја чуеме повеќе се состои од историски цитати и занимливости и јас планирав оваа проповед да имам пред две саботи. А таа што ја имав мијатата сабота за света вечера, таа ќе си беше иста. Значи, оваа требаше да биде трети дел, а мијатата сабота да биде да се остане како што си беше тврдата беседа од Јован 6 глава, четврти дел. Но, за жал, тврта беседа стана трети дел. А ова сега што ќе го видиме и ќе го чуеме е четврти дел за предавањето под наслов што е црквата. Јас би сакал да ве подсетам на фактот дека минатиот месец, септември, проучувајќи значи, тие три саботи, првата, втората и четвртата, бидеќи третата за жал бе спречен да бидам тука. Проучувајќи за прашањето што е црквата, додевме до заклучок врз основа на Светото писмо дека црквата е Христовото тело. Додевме до заклучок дека црквата е тело, е нешто материјално, не е само нешто духовно и абстрактно. Значи, некој, некоја абстрактна заедница на искрени верници било каде во светот, во било која верска заедница. Навистина постои тело, меѓутоа тоа тело е Христовото тело, тоа тело не е деноминација, не е се тоа организација, администрација, одбори, конференции и така натаму. Туку тоа е Христовото тело. Црквата е сакраментален поим, или на македонски светотаински поим. Црквата не е човечка организација нешто слично на Сдружение на граѓани или политички партии. Христовото тело исто така, читавме, е нешто што, од што и со што верниците треба да се хранат за да бидат телесно соединети со Христа. И тоа го споредихме со бракот, бидеќи апостол Павле го споредува со бракот. И рековме, дека во бракот треба да постои духовно и емотивно, но треба да постои телесно единство меѓу сопружниците за да биде тоа брак. Така и со црквата. Можете да имате духовно единство, може да имате емотивно единство со Христа, но треба да имате телесно единство со Христа. Треба да бидете телесно соединети со Него, А што беше тоа? Тоа беше да се јаде неговото тело и да се пие неговата крв. За да биете дел од неговата црква, за да биете честица од неговото тело. Затоа зборот причест, тоа значи причест значи да се причестиш, а тоа значи да станеш дел, бидеќи честица или чест, а, значи дел кажешме дека сите протестанти, вклучително и адвентистите на седмиот ден, Светата вечера, односно причеста, ја подразбираат само како символ. Причината за тоа е што, бидеќи немале увид во објективното Евангелие за оправдание со вера, кое што Джон Си Вагонер го откриле во, за адвентистите, во адвентистичката црква, иеко тоа си било познато на генерации христијани и пред нив, но не на мнозина. Бидеќи од времето на Августин, четвртиот век, Евангелието паѓа во темнина, во сенка и на негово место се јавуваат лажни науки, и ереси кои што доминирале со христијанската цивилизација до протестантската реформација. Протестантската реформација успела да открие нешто што било битно за нивно време, меѓутоа тоа не било комплетно, не било далеко од тоа да биде комплет, да се открие целосно одново вистинското Евангелие за оправдание со вера. И денеска постојат мнозина професори и теолози, особено од Дендрус, универзитетот, кои што сакаат да не убедат дека Джонс и Вагонер не откриле ништо по-ново и ништо повеќе од она што го откриле протестантските реформатори во 16 век. Мартин, Лутер, Цвингли, Калвин и така натаму. Тие така сака, Тие сака да живеат во таа заблуда, во тоа делумно, во тоа протестантско половично евангелие не им одговара целата светлина на Павловото и Христовото Евангелие. Зошто не им одговара? Затоа повеќе во текот на тромесечието, во самото проучување на поуката. Значи, погрешно разбирање на Евангелието води кон погрешно свакење на светата причест, и со самото тоа кон погрешно свакење на црквата, и тоа е факт, феномен, значи, што светата причест, сваќајќи е само како символ, со тоа сме разбрали само како ритуал, односно само како форма, и со, со, со тоа е, таа станува нешто небитно, а битно е што? Битно е нешто друго. Дали си запишен во некоја црковна книга, во некој тефтер, дали си признат од некоја организација, од некој одбор, и луѓето така си се сметаат себе си за верници, како што денеска постојат многу луѓе во светот, ќе речат јас сум православен, јас сум католик, а два пати во годината од во црква. Суштината на тоа да се биде верник е да се биде причесник на Христовото тело. Со други зборови, ако не се причестуваме со Христовото тело, ако не се храниме со Христа, самиот тој рекол, ако не го јадете и не го пиете, нема да имате живот во себе. Тоа е многу суштинска работа. Тогаш не ни вреди како се нарекуваме, не ни вреди а, етикетата што си ја ставаме, јас сум православен, католик, протестант, не знам што, сето тоа не вреди самата деноминацијска припадност не вреди, бидеќи сето тоа е небитното. Што беше битното? Битното беше да се јаде Христовото тело и да се пие неговата крв. Значи, и други работи се битни, проучувањето на речта, молитвата, меѓутоа тоа се духовните работи. Во ова предавање ги нагласивме, го нагласивме она што представува телесно единство со Христа, Проучувајќи оваа тема за прв пат 2006 и 2007 година, кога бев се уште во Соединетите Американски држави, многу ме заинтригира изјавата на Елена Вајт, која што го споредува Евангелието на Джонс и Вагонер со Павловото и Христовото Евангелие. Си реков во себе си, ако е точно, ако е точно дека Джонс и Вагонер откриле нешто што било одлика на апостолската црква, а што не го имале комплетно ниту протестантите, ниту католиците, тогаш <clears throat> во самата христијанска историја мора да се најдат докази дека раните христијани верувале така како што учеле Джонси Вагонер во адвентизмот. И јас решив да направам некои истражувања, благодарение на интернет, денеска може да се истражува на секоја тема на многу лесен начин. И дојдов до некои многу восхитувачки и интересни откритија. Како прво би сакал да ви презентирам некои цитати од црковните оци на раното христијанство, и тоа ќе почнеме од средината на петиот век, од петиот век и ќе се враќаме на назад кон апостолско време, да видиме како тие верувале во однос на светата причест. Значи, какво било нивото верување? Дали нивото верување било протестантство, како протестантите, дека светата причест е само символ или само ритуал, или верувале поинаку од тоа. Овие цитати ги најдов во католичката енциклопедија и некој достапни сте на многу места на интернет. Бидеќи католиците, како што знаеме, се многу доследни во своите верувања, дори кога имаат погрешни верувања, тие се доследни во тоа, за разлика од протестантите. Да споменам конкретен пример. Католиците велат, ако сакате да ја следите Библијата, и само Библијата, вие треба да ја празнувате Саботата. Зошто католиците не ја празнуваат Саботата? Зато што тие тврдат отворено дека тие не ја следат Библијата, за нив Библијата не е авторитет, туку за нив е авторитет што? Самата нивна црква е авторитет. Тие велат, ние како црква ја променивме саботата и на незино место ја прогласивме неделата за свет ден. Значи, католиците имаат доследно верување. Иако е погрешно, тоа е доследно. Протестантите тврдат, ние ја следиме само Библијата, само Библијата, ама не се доследни во тоа што го верува. Исто така, католиците, почнувајќи од Августин, значи од четвртиот век, тврдат дека Христос имал поинакво тело, поинаква природа од нашата, за да со тоа се оправда гревот во нас, наместо да се осуди. За да го осуди гревот во нашето тело, Исус морал да го земе истото тело што и, во кое што и ние живееме. Но лажната наука сакала да го оправда гревот, луѓето да си грешат, ама пак некако да се спасуваат, само затоа што исповедаат христијанство. Или само затоа што ќе ги се исповедаат ке свештеникот пред да умрат. И рекле, поверувале луѓето дека Исус дошел во некој поинакво тело. Апостол Јован е предупреди дека тоа е науката на Антихристот. Секој оној што не признава дека Ис, Божиот син дошол во тело, и тоа се употребува точно изразот сарка, значи грешното, смртно тело, таквиот е антихрист. Протестантите со Сен Лутер го прифатиле тоа, го наследиле тоа августиновско верување, и ден денес и тие тврдат И учителите на новата теологија во адвентизмот го повторуваат истото, дека Исус имал поинакво тело од нашето, меѓутоа не се доследни во своето верување. А види како католиците се доследни. Католиците рекле, како може Исус да има поинакво тело од нашето? Ако е така, тогаш и Марија требало да има поинакво тело, бидеќи Исус се родил од Марија. И затоа католиците ја прогласиле догмата за безгрешното зачнување на Девица Марија, односно дека и Марија имала поинакво, некоја поинакво тело од нашето. Значи, на тој начин се развива католичката мариологија, значи, обожувањето на, на Марија. Зошто? Од каде сето тоа потекнало? Од потребата да се оправда ереста или лажното учење дека Исус имал поинакво тело од нашето. Штом тој имал поинакво тело, И Марија требало да имала повеќе тело. Што Марија имала повеќе, значи таа била безречно зачета. Значи таа е Божица. Исус бил безречно зачет, Исус е Божи син. Ако и оваа била безречно, значи оваа е нешто повеќе од човек. И оваа е Божица. И сега, протестантите ке речат погрешно е што католистите ја обожаваат девица Марија. Меѓутоа протестантите веруваат во истата основа што ги довела католиците да веруваат, да ја обожаваат Марија. Значи, протестантите не се доследни, а католиците и тогаш кога грешат, се доследни во тоа, во тоа погрешно што го веруваат и практикуваат. И сега католиците ги предизвикуваат протестантите со историските факти дека рано христијанската црква не верувала протестантски по однос на светата причест. Мегуто, ние ќе видиме дека рано христијанската црква не верувала ниту католички. Католиците сакаат да прикажат дека рано христијанската црква верувала исто како и нив, како католиците. Протестантите, се разбира, не може тука ништо да докажат, бидејќи фактите се тие, но ние ќе видиме дека рано христијанската црква не верувала ниту како протестантите, ниту како католиците. Туку, што е интересно, верувала исто како Джон Вагл. И тоа е за мене многу, многу интересно, бидеќи според оно што јас го знам, Джонс и Вагонер никогаш не проучувале ниту православна, ниту може би проучувале католичка литература, но ако они директно од Светото Писмо стекнале некои сознание кои што се поклопуваат со верата на раното христијанство, на раната црква, тогаш тоа мора да е вистина. Тогаш не веруваме само на некој теолошки ум, се викал тој Джонс Вагонер или не знам како. Не веруваме на некој теолог, на некој проповедник, на некој професор. Туку веруваме на она што било вера на црквата уште од почеток, уште од раното христијанство. Е, па, да преминеме на тие цитати. Теодор од Мопсуестија живел во петиот век. 428 година, го има кажано следно. Значи, исправно е тогаш кога Исус го раздал лебот да се каже дека тој не рекол ова е символ на моето тело, туку ова е моето тело. На ист начин, кога Исус ја давал чашата, тој не рекол ова е символ на мојата крв, туку ова е мојата крв. И така натаму, да не го читаме целиот цитат. Значи, овде гледаме дека еден теолог од петиот век тврди, значи, неговото верување дека светата причест не е само символ туку дека е вистинското тело и крв Христова. Меѓутоа, дали е ова некоја наука што се појавила во тоа време, или така верувале и христијаните пред него? Да се вратиме малку поназад сега. Свети Климент Александрески во 202-та година. Се вракеме многу порано, значи на почетокот на третиот век Словото се мисли на Светото Писмо, представува се за едно дете. И татко, и мајка, и учител, и негувател. Јадете го моето тело, вели, и пиите ја мојата крв. Господ не снабдува со овие интимни, хранливи состојки. Тој ни го предава неговото тело и ја истура неговата крв и ништо не недостига за растот на неговите деца. О, неверојатна мистерија. Овде гадаме исто така дека Свети Климент Александрски верувал дека лебот и виното се буквално тело и крв Христов. Да се вратиме поназад. Овде имаме еден погдол цитат од Свети Ирине Илионски, што живеел околу 180 година значи кон крајот на вториот век. И така, ако помешаната чаша се мисли, бидејќи ставале вода во виното да се разлажи, и произведениот, произведениот леп го примаат Словото Божјо и стануваат Евхаристија, односно крв и тело Христово, кое што го надградува или ја ја надградува субстанцијата на нашето тело, тогаш како овие луѓе тврдат дека телото не е способно да го прими Божиот дар на вечниот живот, штом самото тоа се храни од Христовата крв и тело како негов член. Ги разбирате ви работа? Со други зборови, Црквата верувала на крајот од вториот век дека кога се причестува, верникот, неговото тело се храни од Христовото тело и крв. Значи, не се работи за обичен символ. Се работи за нешто многу повеќе. Да преминеме понатаму. Јустин маченикот или Јустин философ, кој што живел во средината на вториот век, поточно во неговата прва апологија до римскиот император, напишена помеѓу 148 и 155 година. Вели, храната која што нарекуваме Евхаристија, се мисли на светата причест, од, во кое, за која што, а, од која што никој не смее да се причести или да учествува, освен оние кои што веруваат, се вистинити нешта. Дека таквиот кој што го примил очистувањето и простувањето на гревовите за нов живот или за ново раѓање, тој живее како Христос, кој што ни е предаден од озгора за нас. Затоа ние не ги примаме овие нешта како обичен леп или обичен пијал, туку како Исус Христос, наш Спасител, инкарниран, односно отелотворен од Словото Божие, кога зел тело и крв за нашето спасение, така и ние сме получени така и ние сме получени храната која што е посветена со словото на молитвата и која што доаѓа од него, која што нашето тело и крв ја примаат за а, исхрана преку а, преобраз, преобразување, представува телото и крвта на отелотворениот Исус. Малку подолг цитат но истата, истото верување од овој маченик од средината на вториот век, да се вратиме поназад. Овој е познатиот еден друг христијански маченик, ученик на апостолите, епископот на Антиохија, Игнатиј, да, кој што бил фрлен на лавовите и маченички, значи убиен во римската арена околу 107 година. Во неговото послание до римјаните пишува Видете колку се спротивни на Божиот ум овие хетеродоксни или друговерски а, верувања во поглед на Божијата благодат која што доаѓа до нас тие, значи тие што веруваат погрешно, немаат обзир ни за љубов, ниту кон вдовиците, ниту кон сираците, ниту кон а, оние кои што се прогонети, ниту па за луѓето што се во затвор, за гладните или за жедните. Таквите отсуствуваат и од Евхаристијата, односно не се причествуваат, и од молитвата, бидејќи тие не прифаќаат дека Евхаристијата е телото на нашиот Спасител Исус Христос, телото кое што страдало за нашите гревови и кое што Отецот во неговата лагода го подигнал од мртвите. Значи, во времето на а, се уште тазе било кога живеел апостол Јован, еден негов ученик, значи, светиот маченик Игнатий Антиохиски, на почетокот од вториот век, значи, пред 110 година е напишано ова, кога христијаните биле најжестоко прогонети од страна на Римската паганска империја, напишал дека оние што погрешно веруваат, тие не прифакјаат дека дека причеста или евхаристијата представува вистинското тело на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Дали постои некој по-рано христијанско сведоштво? Познатиот спис Дидахи или учението на 12 апостоли, како што се вика, има прилика да го прочитам целото, бидејќи се наоѓа во библиотеката во Хартланд, а достапно е и на интернет. Зборува за тоа како христијаните се причестувале и во тој поглед, овдека во овој цитат се зборува за причеста на христијаните, кршејки лед и за тоа зошто, зошто причеста била наречена Евхаристија, што значи благодарност на грчки, затоа што, еве овде се вели, кога се собирале христијаните во Господовиот ден да кршат леп и да благодарат, тие ги исповедале најапред своите гревови, за да може нивната жртва да биде чиста. И понатаму да не го читаме целиот цитат. Ово е првиот спис кој што е настанал во времето на апостолите, значи кон крајот на првиот век, барем апостол Јован бил се уште жив од апостолите во тоа време, ја нарекува причеста жртва. Зошто жртва? Педеќи тоа е вистинското тело кое што на Исуса Христа, кое што се жртвувало на Голгота за нас. Истото тоа тело. Ова е цитат од времето на апостолите. Протестантите се противат на идејата, светата причета се нарекува жртва. Тие сметат дека тоа е католичка идеја. Меѓутоа, раните христијани во времето на апостолите ја нарекувале светата прича за жртва. Но не како што католиците учат дека католичкиот свештеник е тој што одново го жртвува Христа, или дека тој е тој што го претвора телото, лебот во Христово тело или виното во Христова крв. Значи, ќе видиме сега подоцна дека и католичкото верување е погрешно, тоа е друга крајност во однос на протестантското, затоа што не се претвора обичниот леп во Христово тело и обичното вино во Христова крв, тогаш кога, кога свештеникот ќе изговори некои, како да се тоа магични зборови, туку е нешто друго во прашање. Кој е најраното сведоштво од времето на апостолите? Тоа е оно што го читавме, уште првата салата и втората, сабота во септември. Значи, библиските стихови. Чашата на благословот, која што ја благословуваме, нели е удел, учество во крвта Христова, прашува апостол Павел. Лебот кој што го кршиме, нели е удел, учество во телото Христово. Бидејќи еден е лебот и сите ние, иако мнозина сме едно тело, бидејќи сите се причестуваме од еден леп. И они цитати што го читавме и минатата сабота во 1 Коринтијаните 11 глава. Бидеќи секој оној кој што јаде од овој леп и пие од оваа чаша недостојно, тој што? Тој не го разликува телото Господо Други зборови, апостол Павле верувал исто како и неговите наследници, следбеници од наредните векови. Новиот Завет верува така како што верувале овие ранохристијански учители, лебот на Светата причест представува телото на Исуса Христа, виното на Светата причест представува неговата крв. Протестантите така не веруваат. Да видиме до каков заклучок дошол Вагонер. Независно од сите овие цитати. Во книгата на Давид Мекмехон, Вагонер, мит и човек. Други зборови. Постои една книга, која што јас првпат ја прочитав на почетокот на минатата година, на интернет, која што е издадена од либералните адвентисти на новата теологија, значи оние кои што сакаат во се да веруваат како протестантите, и кои што сакаат да докажат дека Джонс и Вагонер имале погрешно евангелие. Тие го напаѓаат Вагонер и го обвинуваат за пантеизам. Зошто? Затоа што Вагонер рекол дека тогаш кога Христос кажал за лебот на причеста, ова е моето тело, Вагонер тврдал дека е тоа буквално вистина. Еве го Вагонер како верува исто како раното христијанство. А различно од протестантите и различно од, од повеќето адвентисти, од целата адвентистичка црква, и во негово и во денешно време. Овде Вагонер воведува едно гледиште во врска со зборовите на институцијата на Светата вечера, која што подоцна ќе ја повтори во неговата книга Вечниот завет. Тој рекол дека папството вообразило Значи, папството тврди, вообразува дека може да, ги, да го промени лебот, да го претвори во тело Христо. Но што тврдел Вагонер? Вагонер тврдел дека лебот веќе е тело Христо. Еве разликата. Разликата се состои во тоа што католиците веруваат дека нивниот свештеник може да го претвори лебот во тело Христо, и да го претвори обичното вино во крв Христо. Вагонер вели не, тие веќе се тело и крв Христо. Бидеќи протестантите го отфрлиле католичкото учење, че значи кога, като, кога протестантите рекле не е точно дека свештеникот може да го претвори лебот во тело Христово, а виното во крв Христова, тоа што им преостанало на протестантите? Да донесат заклучок дека тоа е само дека лебот и вентар се само символ на Христовото тело и крв. Но, <coughs> раното христијанство не верувало така. Апостолите не верувале така како протестантите. Но не верувале нито како, како, како, како католиците. Католиците се разликуваат од раното христијанство исто така како што се разликуваат и протестантите. Иако навидум е, се послични Значи, во една негова проповед, Вагонер поставува прашање, односто, било поставено прашање, дали Божиот живот се наоѓа во лебот? И Вагонер одговара, да. И тогаш од самата публика, значи, од самите верници, слушатели, Вагонер добива вакво прашање. Тогаш, што е разликата помеѓу твојата твоето гледиште, твојот став и ставот на католичкиот свештеник, односно на католичката црква. Оно што го тврдал Вагонер, Вагонер на адвентистите им изгледало како католичко учење. Зошто? Бидеќи Вагонер тврдел дека лебот на причеста и виното на причеста се буквално телото и крв Христови. Мегутоа, која е разликата? Разликата е во тоа што самиот одговора, во третата точка, тие два става се диаметрално спротивни. Христос рекол кога зел леп и кога го прекашил, ова е моето тело. А што вели католичкиот свештеник? Католичкиот свештеник вели, јас ќе го земам овој, овој леп и јас ќе го направам Христово тело. Католичкиот свештеник, продолжува Вагонер, ја порекнува вистината Божија. Христос е лебот на животот, она што го читавме во Јован 6 глава Мијанска сала. Лебот кој што слегол од небото, но велејки го ова, јас не мислам на маната. Исус зел парче леп и рекол, ова е моето тело. Са видите каква мисла, кажува Вагонер. Секој кој што вистина признава дека Исус е во лебот, тој треба да, да ја очисти својата трпеза од сето она што не е во што а, не Исус се извинам, тој треба да, ја, да очисти се од својата трпеза, што не е целосно од Христа. Со други зборови, кога јадете нешто што не е здраво, тогаш тоа што е нездраво и штетно за вас, тоа не е од Христа. Значи, мислата на Вагонер е дека секогаш кога јадете било што во вашите домови, вие го јадете Христовото тело. Тоа е оно што Елена Вајд го кажа во Копнешто на вековите, во поглавието под наслов Ова правете го за мој спомен. Вели, секој човек на земјата, било да е грешник, било да е праведник, кога го јаде својот секојдневен леп, тој не прави ништо друго, освен што се причестува со Христовото тело. Бидејќи Христовиот крст е втиснат на секоја векна, секоја кришка леп. Осе збориме Делена Вајд. Неговиот крст се оцјајува од секој воден извор. Се што луѓето уживаат материјално на оваа планета, било какво јадење и пиење, сето тоа е овозможено од Христовата жртва на крстот. Затоа луѓето го јадат Христовото тело и ја пијат неговата крв. Физичарите велат, се што јадеме, се што ние сме, од што сме ние изградени, се што пиеме, сето тоа е сончева енергија. Меѓутоа, ако останеме на тоа тврдење на науката, дека се што ние сме, што јадеме, што пиеме, од што сме изградни, не е ништо друго, току сончева енергија, тоа би требало да бидеме пагани и да го обожуваме сонцето. Затоа евангелијето оди чекор по, подалеку од можностите на човечкиот ум, на човечката наука, и тврди, се што ние сме, што јадеме, што пиеме и од што сме изградени, е Христовото тело и неговата крв. Зошто? Затоа што ако Исус не не откупеше, немаше ни сонцето да не грее, немаше ни дрвата да ја претвараат таа енергија во јаглени хидрати, по пат на фотосинтеза, па и ние и животните да го јадат сето тоа, и на тој начин да се градат нивните клетки. Ако Исус не не откупеше, немаше да имаме никаков живот. Немаше да имаме никаква радост. Немаше да имаме никакво задоволство кога, кога јадеме, кога пиеме нешто што ни причинува задоволство. Или нешто, нешто со што го храниме на тој начин нашето тело. Значи, Евангелието на Джон Си Вагонер за универзалното законско оправдание, за универзалното откупување што Исус го постигнал на крстот за сите луѓе, логично ќе ве одведе до заклучокот дека и лебот и виното што ги примат се на вистина телото и крвта Христови. Тие не се само обичен символ, току тие се животот на Исуса Христа кој што бил жртвуван на крстот. Да не беше таа жртва, ништо немаше да јадеме, ништо немаше да пиеме, Ништо немаше да уживаме на оваа земја, добро или лошо, едноставно, сите ќе бевме осудени на смрт и сите требаше да бидеме погубени со вечна смрт. Но тука можеме да заклучиме дека не е точно ни католичкото верување дека свештеникот е тој што може да го претвори обичниот леб во тело Христово, и обичното вино во крв Христова. Во 2007 година во Хартланд на интернет открив еден цитат, поточно открив едно признание од страна на самата православна црква за тоа дека во раната црква, во раното христијанство, луѓето на вистина верувале за светата причест онака како што верувал Вагонер. Овој цитат, да го најдеме само селектираниот дел, е објавен на вебсайтот на Православната Охридска архиепископија и представува дел од едно интервју што го дал српскиот владика Игнатий Браничевски. Тој се вика Игнатий Мидич. Добро, може и да не го сретираш. Ја ќе го читам, да, ја ќе го читам. Значи се поставува прашање на кој начин црквата се јавува како органски врзано тело Христово. И сега, како одговор на ова прашање, вели српскиот владика Игнати Мидич во 2007 година, пожелно би било секјавањето на еден карактеристичен пример од литургијата кој е врзан со, за поистоветувањето на црквата со Христа, е со телото Христово. Имено се работи за призивот на Светиот Дух. Со други зборови, мисли на молитвата која што се упатува за посветувањето на даровите. Како што и денес во Православната црква врз основа на златоустовата литургија и литургијата на Свети и Велики се гледа дека Светиот Дух се призива и на даровите кои сме ги предложиле, но и на сите нас на црква. Значи, денеска, вели српскиот владика, денеска во Православната црква, кога се упатува молитва на Светиот Дух за посветување на лебот и виното, молитвата се упатува за да Светиот Дух ги посвети лебот и виното, значи самите дарови, но и да не посвети нас, Така и ние се молиме. Но, што вели понатаму, меѓутоа во старите анафори, каде што го има призивот на Духот Свет, тој се призива исклучиво на црквата, на нас. Значи, овој српски епископ тврди дека во раното христијанство, значи во минатото на православната црква, луѓето не се молеле, црквата не се молела Светиот Дух да ги посвети лебот и виното, туку исклучиво се молела Светиот Дух да, не посвети, да ги посвети верниците. А зошто не се молеле лебот и виното да бидат посвети? Тоа потврдува дека призивот не бил врзан за претварањето на даровите, како што и денес се мисли. Денес православната црква мисли исто како и католичката дека лебот и виното се претвораат во крв и тело Христо. Само што во православна црква се упатува молитва за тоа нешто, а католиците дури не ни се молат. Само свещеникот изговора една формула и тогаш настанува тоа претворање, според нивното верување. Но, овој владика признава дека во раната црква Призивот на Светиот Дух, молитвата за посветување воопшто немало врска со претвајањето на даровите како што денеска се мисли. Зашто ако даровите не се тело и крв Христова пред воздигнувањето, значи пред призивот на Светиот Дух, со право се прашуваме, што тогаш предесуваме и што исповедаме кога ги повторуваме зборовите Христови, земете, јадете, ова е телото мое, покажувајќи на даровите. Старите анафори затоа не го спомнуваат призивот на Светиот Дух врз даровите, туку на литургиското собрание, на верниот народ, односно црквата, зашто што ова не се однесува на претворањето на даровите. Даровите се тело и крв Христови и пред молитвата на осветување на даровите. Истото што го верувал Вагонос. Но јас не верувам дека Игнати Мидич од Српската православна црква ги читал книгите на Вагонер, како што не верувам дека Вагонер некојаш читал православна литература. Но оно што го тврди Нидич за тоа како верувала рано христијанската црква и како таа се молела за светата причест, комплетно се совпаѓа со оно што го верувал Вагонер през тој кусур години некаде во Северна Америка. Ова за мене беше многу восхитувачко откритие. Меѓутоа, што тогаш представува призивот на Светиот Дух? Тоа значи дека Духот се призива да слезе врз нас и да не направи причестите на телото Христово, со тоа што ќе не удостои да се причестиме со Него. Следствено со тоа да станеме органски сврзани со Христос, така што црквата со Духот Свети бива самиот Христос. Затоа Светиот Дух е толку важен за црквата, бидејќи тој го пројавува Христос. Ова се случило при следувањето на Духот врз црквата. Тоа што читаме за 50-ница во дела 2 глава. Ова за мене беше фантастично откритие 2007 година, кога првпат го видов ова на интернет. Оно што го верувал Вагонер е буквално истото што го верувало рано што е, што го верувала рано христијанската црква. А овде гледаме еден српски епископ од СПЦ да го признава тоа, дека рано христијанската црква на вистина така верува. Рано христијанската црква не верувала во претворање на лебот и виното во тело и крв Христови, како што веруваат денес католичката и православната црква. Но рано христијанската црква видовме не верувала ниту како протестантите. Дека дека лебот и виното се само обичен символ на телото и крвта Христови. Току рано христијанската црква верувала како вагонер. Ја сакав ова сабота да ве запознам значи, со овие историски занимливости, И, како што реков, ова планирав да биде пред светата вечера, мејатата сабота, и пред тврдата беседа што ја имав мејатата сабота, проучувањето од Јован 6 глава. Наверувам дека и вака не беше, а, нема да биде збунувачки за вас. Се запознафе со цитати од раното христијанство, видовме како верувал Вагонер, зошто верувал така, тоа е сосема логично, од а, начинот на кој што тој го сватил Павловото и Христовото Евангелие и зошто е тоа поинако верување, не само од католичкото, туку и од верувањето на протестантите и од верувањето на адвентистите на седмиот ден, кој што до ден денес светата вечера ја гледаат само како символ, само како ритуал и ништо повеќе. Дали сакаме да видиме во заблуда, браке и сестри? Поводност на било што. Ако не, да се молиме Светиот Дух да ни да не просветли и да ни открива работи кои што се многу повеќе од она што верува вашата деноминација или вашиот проповедник или старешина или било кој, било кој ваш авторитет. Бедеќи само Светиот Дух може да ви открие вистини кои што се поголеми и подлабоки од она што досега сте го знаеле или од она што досега можел да ви го открие човек. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.